Azken astetan, Sibeoko bortu sindikateko langilek lania jautsi die bortiak salduen egezebitzeko prestik izan ditin. Sibeoko sindikateko lehenda den Jacques Barrex. Eh, eh, eta guen kambiatu dizu bortxa, zerren zu, beste eta zara behar izan egon. Horregatik, jana hartin eta ikenek hartin hasi jutut eh, bortetain halik prestatzen, eta egun ahaldizu gerraiten ko bortietan hoetan hurra ezaitu gula, eran nahi eta guen, eh, guen rezervoarak eh, beteitiela, eta askakorro arra hurra, hurra ezaitu Eta horretate hor, astunda juntako, uh, edo jan astunda rekoe, batzen zuzun uh, uste ditel zarra hurra denetan eta guai e, eh, bortia prez duzu azainin eta kabanen errezebitzeko. Eta hor erran nahi dit, ez izan handi kambiatzen, eh? Uzatu bezala, e, e, eh, maiatzen hamarri, ardik haltutzu joiten bortilat, eta maiatzen hau gostetik behik, eta geho ondoti montuak, eta e, eh, uzatu bezala. Aukten berrikuntza sumait badia. Hio gaznakagia igikor, joshitie, bortian gaznaen egiten hasi dien, jenter alokaidatzeko. Hur putzietan, hur heinaen mezuak egiteko tresnak ezaitie eta bidezunbait berrituko tie plau montaino delakoa ekin.